Artıq bu insan nicat tapmışdır və iman neyməti dünya və ahirətdə nicat tapanlarla xəsarətə uğrayanlar arasında əsas fərqdir. Və necə ki, Allah Taala Əsr surəsində buyurur: "Vəl-əsr innel insane lefi xusr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr." And olsun zamana, insan xəsarət içindədir. Yalnız iman gətirib, salih əməllər görən və bir-birlərinə haqqı və bir-birlərinə səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Və Allah da göstərdi ki, xəsarət uğrayanlardan istisna olunan o kəslərdir ki, onlar bu dörd sifətə nail olublar və onlardan da birincisi iman sifətidir. Və iman onu yalnız dillə deyib, iddiyar etməklə və ya özünü imana nisbət etməklə imana nail olmaq olmur. İman elə bir sifətdir ki, bunu Allah Taala insanın qəlbinə salmış və insan onu həm dili, həm də əməlləri ilə təsdiqləmişdir. Və buna görə də iman qəlblə təsdiq etmək, dillə söyləmək və əməllə, əzalarla da əməl etməkdir. Və imanın əlamətləri və həmçində 70-də 70-ə yaxın mərhələsi var, bölmə, şöbəsi var. Necə ki, hədisdə gəlir. Və ən yüksək mərhələsi, ən yüksək mərtəbəsi Lə iləh illallah kəlməsini dilə gətirmək təsdiq etdikdən sonra və ən aşağı mərtəbəsi isə yolda olan hər hansı bir maniyəni aradan qaldırmaqdır və həya da imandandır. Və iman sözü bəzən Quran və sünnədə İslam sözü ilə yanaşı gəlir, bəzən isə ayrı-ayrılıqda gəlir. Əgər ayrı-ayrılıqda gələrsə, iman